uberiš. Da imamo mnogo ubrige. Ali imamo i tebe poslije. A ti voliš ih oprašati. Ja. Oprosti nam noćas. Oprosti nam prije nego što izađemo vrata veđana. Ja. Umet tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iza njama. daj da iz svega toga izađe dobro. Da se po tim strašnim udarcima probuj da pomozi našu, našu braću u Libiji, u Tunisu, u Egiptu, u Palestini, u Alžiru, u Maroku, u Saudiji, u Jemenu, u Afganistanu, u Pakistanu i na svakom drugom mjestu. Ja, budi uz nas, a ne ja, ti se pobrini za faraon koji plaći umet tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja, obraduj nas mađas porazom faraona u ime. Ja, rabi ukloni Ja, rabi pošalji muslimanima, vladare koji se tebe boji. Ja, rabi vjerujemo da čuješ naše da nam želiš pomoći i možeš pomoći. Ja, ne gledaj u naše, u naše djelo, nego otvori se prema nama s tvojim milosti. A ti su najmilosti i među milosti. Ja, obraduj nas skorim oslobađanjem Palestine. najboljeg od našeg svijeta. Ja, ovo su dove tvojih roba. Tvoj poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam je rekao da se prištidi su hrati vama na svojih robova pravi. Ja, nemoj naše zvanove da se nam pripravi. Molim te, svatim tvojim imenom koji si sebe nazvao. Ili njima koji vas za sebe završao. da uslišaš naše predsjednika. Amin, amin, amin.